Thank you. Gabon entzuleak, eh, gure mintzaleku berria dugu, sasoina abiatzen dugu gure lehen mintzalekuarekin, entzun duzien bezala beraz soinu dei berria dugu, baina aipagaia aspaldikoa, sartzea, sartzea eskoletan eta berezikiago eskorazko erakaskuntza sailetan, sare ezberdinetan, nola joan den eta zein diren gogoetak hori da gure gomitekin barnatu nahi ginukena. Aspaldidanik eh, biztandena, dena, eginak izan dira eskorazko erakaskuntza kuntza segurtatzeko, lehenik eh, ikastoletan eta gero eskola publikoetan ere bai darrak eh, ezberdinak sortu dira eta oartzen gira, azken urte hauetan murgitze sistemak eh, gero eta tira gehiago baduela galdeak ere badira, zergatik ote eta zertan da murgitze sistema adar ezberdinetan, hori ere nahi nuke argitu gure gomitekin Jean-Michel Etxegarrai beraz sehaskatik, ordugu, Daniela Rotzaren ikasbi elkartekoa Juli Maiero alzaz eh, ama eskolako beraz zuzendaria dena, miagitzetik heldu zauku beraz erakaslea. Xalbat itzaina eskola eh, kiristinoetako beraz arduraduna erakaslea. Eta artetik ere gurekin izanen dugu, Baxka Lindo, sehaskako uh, eh, presidenta, mementuan uh, bordeletik itzultzen eh, baitira eskualdeko ordezkariekin, beraz, bilkura eginik. Ordean, uh, sartzea, nola joan ote da, ordean, lehen zurekin astengira, Jean-Michel, berbada, sehaskan, ordean, ortengo urtea, ona izan dea, nolako sartzea egin duzie? Be, aurtengo urtea, haintzinekoen antzakoa da, enik azpimaran ezakena da, e, azken lau bost urte hauetan, ikastola guziko kopuruak begiratuz, eh? E, hiru lau bost urte, uaina, pixka bat, zeperaino, eh? e, joan da, behitu, e, oska bat izan zela e, kopuruen sartzetan, eta behaz jaz ere hiru urteko hiru egun bat baginituen, haintzineko urratz batean berreunetan gelitzen ginen, gutxi gora bera, eh, guzien artean, eta behaz hiru eguneko oska hori eh, aurten ere eh, gauzatu dela hiru ortekoekin, eh, hiru urtekoetan, behaz oroak lehen mailetan, baditugu eta hogeita amar bat ikasle gehiago, Bon, bi urtekoak nik ez ditut kondatzen, hoien sartzea biziki aldakorra baita. Eh? Beste orduz bezala hirurogei bat sartzen dira irailean, eta urtean zehar egun bat sartuko baitira ere. Hala. Mm -hmm. gauza bera, kopuruak emendatzen ari dira, eh? fenomeno mekanikoa da, eh? lehen mailatik kopuruak igoz geroz eh? ondolioa badute kolezioetan, eta berroita amar bat ikasle gehiago kolezioetan eh, ditugu. Mhm. Idekitza buruz, behaz, bi proiektu baginituen, eh, bat beskoitzekoa, behaz, ez dugu lortu, hori idekitzea uh, eh, iraileko, Eh, segitzen dute erriko Etxearekin, eh, bon, egoitza arrazoa dugu, eh? baina pistak badira, denbora gehiago beharko, da horren aintzin arazteko. Betiko bada. Eta agian eh, urtean zehar eh, urtarileko, agian, eh? bai. dira egoitz historio, aurrak pres dira, beraz, idekitzen halko dugu eh, beskoitzekoa. Bementuan, non dira, aurraka? Eh, eh, beste ikastoletara joan dira, mm Beaz, gure aldetik ere ez dugu ofizialki ireki gaur egun beskoitzeko ikastola, ez baitzen egoitzaren menturarik edo zoin gisa zireraren uh, hirurako edo lauerako. E, gauza bera proiektua ziburun bat genuen, hor aldiz gauza kaintzinatuak ziren, e, ere segitu dira aferak, bon, eriko etxearekin ez, gauzak ez duazte uh, eh, joan behar zuten bezain fite, eta lehun, behaz ez da, mm, ez da, eh, prefabrikatu modukoa pausatzeko ziburun, lekoa ere eh, adostua izan zen eriko etxearekin, bon, permisa historiota dela, ez da oraindik egina, Hor aldiz, ziburuko ikastola egongo denez, bost urtez beden uguñako ikastolaren anexa, Beaz, eh, ziburuko haurrak aseak dira, urruñako ikastolan, beren erakaslearekin, mm -hmm. albeza infite, eh, tan. Eta hor ere, uh, pentsa, noizko pentsatzen da, ziburu nisaitia bada, zerbaita... a... Ida iraren agoita laua? <laughs> Agian. Agian. Ah, du, askifite, konpontu behar eta... Askifite, konpontu behar ditaiken gauza da, uh, gure aldetik dena prez da, falta zaiten da, Eriko etxeko lurraren gainean uh, gela pausatzea. Ba, oroar, eh, uh, eh, zonbat ikasle dira gaurreko ikastoletan? Beaz, orotarat lehen mailetan eta sartu diren bi urtekoak barne, badira bi mila berreun bat, seiun eta berroita amar uh, kolegioen artean, eta egun eta hidrologoi uh, liseoan. Mm -hmm. Beaz, oroar bi mila behatzi egun eta berroita emezortzi, eh, zehatza izateko, eta izango diren sartzeekin, bi urte eta hiru urtekoekin hortarilean behaz hiru milakoa pasako da horten. Azos, hor, bada, beste oska bat ere eh, prestatzen ari dena. Beste sailetan, e, ikasbin, beraz, Daniel, ze, bo, ikasbin aldetik, nolako balorazio egiten da eskola publikoetan? Eh, bon, atxalde hon, eh, bon, urte guziz bezala, badira gauza pozitiboak, beste gauzak, uh, bon, uh, obetzeko. Euh, positiboak euh, dira, ba, aurten uh, gutxi gura bera, iruiun ikasle gehiago sistema publikoan, eh, sistema elibidunean. Uh, bon, beraz, segitzen du uh, eh, kupurua eh, handitzen da, eta bon, bada beti ikasle gerotak gehiago. Eh, eta aurten beraz kupuru horokora pasatu dugu bos mila ikasle. E, bon, ba, e, simbolikoa, eta intrezgarria da. orokorki badira orain eskola publikoan euneko ogoita amar ikasle sistema edibidunean. Gero ez da leku guzietan berdina, badira ezbaintasun handiak, eh, adibidez, uh, eh, eh, Baionako irigunean eta bon, ego kostalde ekin konparatuz, eta bon, barnekaldean ere, bon, badira handiak. Erra nahi du, eskasa handiago dela eh, Baionan, Angelu, Miagitze, bai, Eskualde hortan. Irigunean, bai gutxi gura bera eh, ikasle eh, sistema elibidunean dira euneko amabostak. Mm beraz, ba, bada urratx handi bat egiteko, voilà, lortzeko... Uh, Be bederen <laughs> euneko hori horiek. Mm. Hortakotz gure nahi dugu gure lana beriziki uh, uh, indarrakeman irigunean. Mm bon, horiek dira gutxi gura berak eh, pundu positiboak, eh, bon, gero aurten ebe, irekitze berri bat, bakar bat izan da, eh, Milafrangan, eh, bon, agertzen da uh, bizpailu urtetik uh, irekitze gutxo badirela, uh, azken bospasei urte erkin konparatuz, Uh, voilà, uh, zailago da, zailago da euh, idekitze berriak egiteko, uh, euh, uh, administrazioarekin, uh, uh, oztopoak badira ere euh, bon, e, erakasleen uh, kupuruan, uh, errikoetxe ekin ere, bon, voilà, ez da... simple, eta oartzen gira ere, eh, Eh, Eldu diren urte, urten dako, eh, indar gehiago eta strategi bon, berri bat indartsuago uh, beharko dugu butzatu, uh, ba, idekitze berriak segitzeko. Gero pun, pundu positibo bat ere, uh, hor baita Juli, da lehen aldikotz sistema publikoan, eskola publikoan, uh, miarritzeko alzaz eskolan, klase bat mugitze sistema. Eh, bon, du, gero. Baina, bon, gu uh, uh, elkarte gisa bizki kontengira eta nahi giruke eh, sistema hori bultzatu. Bon, gero ipatu dugu, behar ba. Gero, bon, bai, bon, arazoak badira, uh, eskubin ezker lanpustu falta, uh, dibidez uh, arroxa ortsa da, bon, kasu izan da mobilizapen bat, burasoak uh, eh, eh, bon, uh, dira, mobilizatu dira, uh, inspektoreak na, nahi zuen eta azkenean egin du, lanpustu oso bat kendu, fin, lanpustu erdi bat frantzesez, lanpustu erdi bat uh, eskuaraz, Uh, burasoekin uh, ango uh, autetxeekin bon, prez ginen komp kompromisu batetara uh, eltzeko uh, ados ginen uh, lanpostu erdia uh, eh, ezkentzeko, baina bon, uh, eh, wala, kopurua kondatuz eta bar, bon, etzen beharrezkoa, baina dena kondatuz beharrezkoa zen lanpostu lan erdia eskualaz atxikitzea. eta hori, bon, Bon, me voilà, ez da, ez duk gero, behar da. beste kasu batean, eletan adibidez, ekainan, berkasuan e, bon, e, mobilizapen eh, ondotik e, azken, azkenean atxiki zuten, lortu izan da. Ah, zerk egiten du... batzuetan lortzen dela eta beste batzuetan ez? Mobilizapena eta autetxien ere mobilizazioa. E, berba, eletan azkarago izan da, berba, roxa ortsaitzen, ez dakit... E, Bon, behar da, ango diendekin uh, eta... Uh, bon, voilà, gero beste lekuetan, eh, badira, eh, ten, eh, kopuru justu, eh, bada, muga bat, uh, kriterioak, badira, lanpustu erdi bat emaiteko, eta bon, uh, leku batzuetan uh, mugan gira, edo justu mugaren mugaren kiberean, voilà, eh, ba, ba kriterioak eh, zer dira, erganai du gutxi Zer izan behar dira. Eh, lanpostu erdi bat eskuaraz zemaiteko ogoita bi kasle behar da, eta frantzesez ogoita bost. Uh, Baina hori ez da toki guzietan uh, atxikia.

Hori beraz eh, eta ikasbik eh, egiten duen balorazioa, gela beraz eh, fen, sistema laikoan eta nahi bat duzue ikusiko dugu ere eskola, e, eskola privatuetan e, edo giristinuetan, zer nolako sartzea egin den, ordean, e, xalbat itzaina gurekin izan behar giren, baina eri da, ala ere, eh, krabatu dugu, ala indar bat galde diogu, nahiz eta eri izana. Eh, nolako, beraz, eh, eh xalbat, nolako sartzia eginda, eh, eskola, eskola giristinuetan, erakaskuntza, eskarazko erakaskuntza, ongi doa eta zer eh, progresio bada aurten gara ezko erakaskuntza saileri aski untxadoa. Horrotarat e, e, hiru egun bat e, hauk gehiagorekin da e, segitzen bat ditugu maila guziak. Eta emendatzea ungiena izan da eskoletan. Egun bat hauk gehiago izan baita. E, uh, badira ogoitamabi eskola elebidun. Eta ara, murgiltze sistema presentatzen dutenak ere dira hamalau, sartzen duten. Murgiltze sistema eh, eskola giristinuek tan noiz hasi da? Ordean, eh, orai eh, lehen lehen eskolak uste, zut data susena gogoan, baina uste dira hamoz bat orte hasi zirela. eta emeki emeki, han eta hemen sortu dira, bon, oartu dira lehen horren dut publikoa kambiatzen zela, eh? aurren publikoa, eran nahi baita astapenean eh, aurrak eh, frango eskualdunak zirela etxean, eta emeki emeki oartu dira, be, emeki emeki aurrek eta aurren eskora maila eta tipitzen zela, eta behaz eh, hori hobetu behar zela, eskaintza hobeago bat uh, eta beraz, ara, hori proposatua izan da, eh, ara, azken, azken eh, eh, sartze honetan eskola bat gehiago ireki baita urgiltze sistema proposatzen baitu beskoitzen. Hala, bizkoitzen beraz eh, eh, eskola edo gela berri bat, hor eh, sisteman eta xalbatek eh, egiten zaukun, bai, hori eh, beharra senditua izan dela, burrasuek eta erakaslek funtsian ikusirik, eh, inguramena ere aldatzen baita, bai familietan, inguruan ere behar bada. Zerk eh, egiten du, e, beraz, e, morgitze sistemaren autua egiten dela ordeon, bon, zuri ere, Juli, itzama behar da zeren eta prezeski, e, hor, morgitze sisteman, gela bat, idekida, miarritzen, eta miarritzeko, eta azaz eskola hortan, behar hori zerte egin da, galde indute, nola, nola joan da hori? Ez, erakasleek. Erakasleek, bai. Mm Zetaz, eh, ukan genuen eh, gutun bat erraiteko uh, proposatzen al genuen beste zerbait, eta orduan, uh, voilà, pentsatu dugu gure artean, ilugira. Eta guk ikusten genuen aurrek uh, ulertzen zuten euskaraz, baina mintzatzeko biziki zaila zen. Uh, Frantzesez uh, gabe, baina euskaraz egiteko esaldiak, osoak, eta biziki zen. Uh, guk pentsatu dugu beste zerbait egitea, gainera miarritzen guk dugu xantza, zetaz uh, eh, erriko segitzen gaitu, proposatzen dute e, gauzak euskaraz mediatekan, e, bada euskaraz, euskara bat eta egiten dute uh, e, aktivitateak musika edo euskaraz. Bada ele udareku eta bada bilgune bat miarritzen orduan laguntzen du uh, ainitz, batzuk ematen dute haien uh, aurra. Bada eka, fin, dute, familiak ere segitzen dute, nahi dute indarrak egin, bainan, bainan zaila da eta... Bestinaz, uh, eh, miarritzen eta inguruan kostaldean uh, eh, frantzes hainitz ikusten dute eta euskara guti. Ordan hori zen uh, gure, uh, gure beharra eta horren guk hori dugu. Eta horra, hori proposatu dugu burasuei eta interesatuak ziren, orduan eh, gero eh, egin dugu inkesta bat proposatzeko beste burasuei ere baimena behar zen eh, denen baimena. Eta denak uh, ados ziren, inspektoriak ere egin ditugu bilkurak antonatzeko dena eta denek uh, segitzu zuten biziki ongi, orduan mhm zu arazurikuk ah, ah, eta beraz, aurten egin duzu esartzia. Bai. Zobat ah, eh, uh, eh, ikasle direla duzu, amar bat edo... Hamaikak eh, egiten dute morgilitze sistema, gero badira sei, sei handi, haiek etortzen dira bakarrik arratsaldean, eta gero tikitikiak sartuko dira urtarri lan. Mhm. Orduan, eh, ala, pixka bat, bi, bi partetan egiten duzu eguna, orduan goizian, eta arratsaldean ez duzu programa berdina, talde berdina ere, eh, beraz, eh, zure, zure gelan. Bai, be bon, ez da... Ez, ez da arazorik Bateri. Bateri ez. Horzuan, e, eh, gure itzulia segitzeko eta untsa interesgarria izanen da, beste partaiden eh, ikus molde ere e, izaitia preseski eta nartian gurekin ere dugu Pascal Indos Erskako presidenta, hala, sartzea ipatzen baiginuen, hala, negoziaketak han hemen, zaitasun batzu, eta hala ere progresio orokorra e, adar ezberdinetan, saskan ere bai, errandugu, Paskal eta gaur negoziatzen zinuten e, eskualdearekin batzuekin, regionialikin, e, eh, bilkura bat, beraz, dosier batzuen argitzeko, xuxen, zoin dosier da pilpilian e, eh, regionialikin ez da badatzen edo aipatzen duzuena? Bon, dosierak pilpilian baitugu hainitz, baina uh, eskualdearekin, akitaniarekin duguna gehien bat da barne tegia eta liseoaren arazoa, Eh, gaur egun dugun eh, arazo bakarra, kasik ezake eh, saskana, da egoitzen arazo lagia, ez baitugu lortzen gure aurren umren arabera uh, egoitzen, behar diren egoitzak uh, egoiztea, eta hau da gure arazo nausia, eta erraiten dut aladik uh, Ez da, ez dakigula, badakigu egiten, baina medioak faltaitugu eta medioak, medioetaz adina izelaik, da, sorsa. Uh, Eh, da, denek egiten bezala, uh, ez baitira diru publikoak investitzatzen gure, uh, gure egoitzetan eskola privatu bezala kontsiratuak girelakot. Mm -hmm. Eta hori aldi horoz, berda, manera bat, uh, desbideraketa bat, ah, atxeman, uh, uh, investizamendu iteko? Ha, ah, ba, merdira, argi eta garbi erraiteko. Uh, uh, den hastean, uh, uh, itxasuko ikastola estreinatuko dugu hori izanen dira autetxik gehienak pentsatzeut beti bezala, eh, eta eh, diru publikoz agerturiko ikastola da, eta ikastola estrenatzen eh, dugulakot, biztan dena ez dugu erran, e, ez dakit nik Centre de Loazir edo nik dakita zerren inguruan egin dugun, baina uste dut, gezur hortan ebili biako lege zozo hori aldatzen ez deno. Eta problema da, lege hori, eh, jena baita loa falu, daitzen dena, Eh, mila sortziun eta berroi legia da, eta hoa indik hor, uh, eh, jasamiak dugu eh, gauza hori. Ordean, legearen behar alde batetik, gauzen argitzeko eta eta erreskiago egiteko, bestalde, zaitasunik uh, bat dea, hor, bon, guai, epatu duzu regenioaikin barnetegia eta liseoa, binean, sartze juntan, zaitasun berezirik agertu dea, hor, ikastola bat edo bestetana. Be, izan dala ere, eta ustut, eh, onda azpimakratzean, ola, buraso hainitzek gaizki bizi izan dute, ez bakarrik gure xarean baizik eta xare guzietan, uh, eh, eh, kontseilu horokorrak uh, ditu uh, garaioak. Eta, bon, ez, egia da, gaizki pasatu direla gauzak uh, leku gehienetan, naiz eta pitiaka pitiaka lehuntzen nahi diren, ala ere gauzak ez pasatu, eta, bora, behaz hori bada, sartzean izan da hori, eta gero, bombe, neurri historioa da ere, oain, eh, oita margarren ikastola instante egun horietan edikiko dugu, e, eh, behaz, haunditzen eh, gireno, ebe, biztan dena, estatistikoki ere, arazoak ere, haunditzen dira, eta, bon, arazo tipiak izaiten aldira, oain, ala ere metatzen dira, eta, ebe, eta, bola, ebe, bakantzak e, pastu eta, bere ala lanean hasi behar, eta bertzak bezala iten dugu, eta gure medio tipiekin ebe segi Bururatzeko azken galdea eta badakit bidian ziela eta ez da behar da errex eh, zuretako, nahiz eta gelditia ziren, eh? Juri... <laughs> eh, segur Eh, ez ez, badut xoferra, badut xoferra. Ah, doz, ah, doz, ah, bo, ordean, ez da problemarik. Ordean, azken galdera bat, da orokorki harremanak erriko etxekin, haute etxekin errandu eh, funtsian eh, itxasuko kasua ere aipatuz, eta eh, badela laguntza, nahiz eta, bon, legea behar dela manera batez edo bestez eh, batzuetan, ara, eh, pasatu edo gain ditu. Eh, sustengoa senditzen duzue hor haute aldetik eta prezeski Euskarazko erakaskuntza bultzatzeko? bi gauza dira hor. Lehena da, uh, eh, lehenik uste dut, uh, eta guk betizanik erraiten dugu, ez dugu, ez ditugu uh, jendeak eta autetxiak eta bereziki egiturak obligatu nahi ikastolak egitea laguntzea. Ez, ez ditugu obligatu nahi, baina bederen nahi dutenek uh, legi babes bat ukan dezaten. Hori da lehen gauza. nola gehienek nahi dute. Nahi dute, baina ez dute nolazpait uh, eh, lortzen ere batzutan, eh, bizitik oro pilatxo baita, eh, be, ez da erdi bat, edo sortziun mila euro saiesetik pasatzea, ez da errez, ez buruan, eta ez paperetan egitea. Uh, hori da, lehen gauza. gero biharrenik egia da, bada hauain zonbait urte, haute ekipagaldean txikeienek aldean, oartzen dira, ikastolak ere, baduela eskolen xadean, baduela bere lekua mainan gainera, dela zumait urte ere, asida ez, eta izkuntzaren, euskararen aldeko politika publiko bat, eta hor gure leku oso oso dugu, nola gure eh, estatutuen eta gure lehen helburua baita, uh, ipar aldea, euskalduntzea, behaz, biztan dena, ez da dudarik ere, euskak eh, baduela zer eginik uh, hortan, eta ari giratki dala, eta otetxeako hartu dira, eta hortarako ez dut duda izpirik ere, hortarako laguntzen gaituzten. Milesker, Pascal, eta... Milesker, Alpidaia hon, eh? Kasuman, bai, mide Adio. Segitzen dugu, Daniel, eh, erazaipatzen sartzean, eh, randuzu, bon, erriko itxe batzuekin, batzutan zaitasunak bazirela, zuk zer diozu, eh, izan dea, obekuntza bat azken urte hauetan, eta eh, erriko aldetik, edo mengo autetxen aldetik, gauzak eh, obetuz doaz? Bon, eh, Horokorki bai, e, egen behar dugu bai eta gauzak antzinatzen dira, baina uh, e, e, bada beti bon, blok, zutaki, blokajeak, stopoak, klase berriak edikitzeko, ba, badira bon, kategori ezberdinak, badira batzutan zaitasunak erakasle edo zuzendari batzuekin, eh, eskoletan, batzuek ez dute nahi, aipatu ere, ez dute entzun ere, nahi ere, nahiz eh, burasuek uh, gale egiten, eh, nahiz, bon, ba, hori bada, badugu sensibilizazio lan bat egiteko haien gan, haien behar, dugu joan, esplikatu, bon, uh, gu, guk e, elkarte gisa, baita, bon, da horukorki, da aipatzen dugu gure lan hori e, erakunde publikoarekin, eta bon, ba, bada egiazko lan bat, e, burasuen gan ere, bada lan bat, ba, ba, badira, pff, ez dakit blokareak, beldurrak, gauzak, nola uh, guk ezakiku eskuara, nola lagunduko dugu, edo eto, gero, uh, gero uh, handitzen, uh, ontsa ikasiko du frantzesa, horako beldurak badira. Mm. Bon, hori da uh, lan, lan bat, eh, behar egin, uh, gero... Uh, Bon, ere, eh, eta azkenean berak, uh, erabakiak berak hartzen ditu. Ikusi dugu, uh, eh, diaz, bon, berba, rutintzila, uh, eh, kritika zorotzak egin genituen uh, uh, erakunde publikoari, zenta, eta beriziki, met, metodoa kritikatzen genuen. Uh, rutintzila, uh, uh, gertatu zen, uh, ustaritzen, eta gelun, bon, uh, bazen proiektua, uh, erakunde publikoa nahi, zuen ikertu, posibilitatea ba, badenez eh, gela berri bat uh, eh, idekitzeko, eta uh, on, ala, e, aterazen petizione bat, burasuen petizione bat, argun kontra, eta bon. gure ustez zen metodologia mailan huts bat. Uh, voilà, dugu, espekatu dugu, epatu dugu erakunde publiko garekin, eta bon, hasi euh, gira orain euh, beste... Zuek zer proposatzen duzu, zer baneretan, berda, bon. eski hori eipatu, ah. eskoletan, borrasuekin, eta uh, zer da? berda, antzin, antzin lan bat e, euh, egiteko, eh? mm -hmm. eta uh, proiektua badugu beste gela berri bat idikitzeko uh, bimilata malauean, Uh, be, orain behar dugu hasi lan bat, telenoan, uh, ikusi, erakasleekin ikusi, ekin ikusi, eta abar. Eta, eta biztan dena, gero burua zuen eh, gana joan eta inkesta bat egin. Baina, uh, sobera fite eta gaizki egiten bada lan hori, beldur guziak ateratzen dira eta blokajeak uh, atelatzen dira, eta gero, bon, terenoa e, errea da, mm -hmm. bizpailu urten dako. Ba, aski haintzinetik joan behar da, bera. Bai. Juli, uh, eh, Francesci, bai. uh, miarritzen, uh, aski haintzinetik, izan zen, proiektua, abiatu behin uren? Ez, eta ez genuen egiten al. Gero, egia, idekia izan da, uste dut, bimila eta euskara, mm, hor, klasea, diadanik, idekia izan da, uste dut, bimila eta bian, mm -hmm. gutxikura bera. Gutxikura Eta ez dakit guk egiten dugu eh, jendeak diendeak etortzen direlarik izen emaiteko uh, eh, bara, eskolan erraten dute. Er, erraten dugu guk, badela euskara eskolan eta egiten aldera. Eta hori osartzean, da dute autatzen. Ia... Be, sartza intzin, mm -hmm. eta gero egia gu, dependitzen du, uh, nora, nora era, erraten den, eh, uste dut, gero guk ere egiten ditugu buraso batzuk beldor dute, egia, frantses mailan edo ora, eta orduan guk egiten ditugu bilanak uh, erakasteak egiten dute uh, eh, burasoekin, eta orduan hor erraten dute. Erraten dugu guk ez dugu bortxatuko, baldi bada kristu arrazo bat, eta aurrentzat, pentsatzen badugu eh, dela landierosa, erraten dugu ez da sekulan gertatu, baina erraten aldu, baldin bada arrazu bat, eh, eta uh, seur beste ekin ere egiten alda, baldin bada zerbait, erango dugu guk ez dugu nahi bortxatu, pentsatzen dugu ongi dira aurren zat, bulasuek eh, nahi baldin bada eh, guk galetzen dugu bulasuek, uh, pentsatzea aintzin. Deitzen duterarik arraiteko nahi, berba nahi dugu ados, pentsatu ongi, ez da, da eman behar aurra urte batez eta gero kendu, da importanta da aurrentzat segitu behar da, luzaz, zetaz eh, astapenean aurrak egiten ditu indarrak, eta gero hainitzetan, leno, erraten zuten uh, mailan hor, orain gelitzen duzu lan egin duzu, hainitz, baina orain, bardai irakurri, eh? hor, eh, usten duzu, eta hori guk ez dugu nahi. Erraten dugu burasuei, hori biziki importantea da, galdetzen duzu zure hori egitea indarrak, zuk erakutsi behar duzu, zer gaitik, zer tarako, eta orduan segitu behar da. Eta sustengatzen dela. Bai. Autuortan. Bistanda. Uh, eh, bai, Jean-Michel, orduan, eh, bon, eh, eta morgitze sistemaren uh, autu aspaidanik eginda sehaskan, hori da funtsian sehaskaren sortzeko eta agazoina zergatik, ote zergatik, morgitze sistemari uh, olako ala, e, sinesmena baduzu eta pentsatzen duzu, e, beraz, olako sistema berdela garatu. Ah, ikastorek hautatu zuten haste astetik murgilketa sistema hori. E, sedea gida, eta gaur egun ber sedea dugu, da e, ikasleak zinez iztun osoak izan ditezen. E, beaz, frantzesa ikasten dute, sasten gira frantzesarekin, beaz, bigarren ortetik, eh, zeu batetik, baina nunbait gure helburuetan argi dugu, bat, Murgilketari esker, eh, erabiltzen dugun moduan, erabiltu eh, goizeko hauzein degilaen hor dutik, eh, atseko azkenera arte, ikastetxe osoa eta egun osoan murgiltzea. Nahi dugu ikaslek bat izan ditezen hiztun osoak, lehen maila bukaerako, kolegio bukaerako, eh? parekatuz hizkuntz gaitasunak eskatzen zaizkienak eta lortzen dituztenak frantsesean ber gaitasunak ukan ditzazten e, eh, etapa bakotxean, eh, mhm. alde batetik. Bi murgilketa eta goiztiara erango nuke, e, bi urte eta igoiti, e, eh, oestean jurik eraten zuena, eh, gero eta gehiago sartzen zaizkigun hauak erdalun hutsak dira. Inguramen Euskaldunik ez dute, mongi. Hiriaz mintzo naiz, baina hain edut kostaldeaz, populazioaren, euneko, ez dakitzen bat, baina gehiengoa hor da. Eta behaz, morgilketari esker, e, lortzen dugu, nahi izan maizkuntza frantxesa e, duten, Euskara ikas dezaten, frantxesa ikasten duten ber bidetik, eh, ber prozesutik, eta bai geletako hizkuntza izanez, baita ere kanpoko hizkuntza diokoaren na, dira eh, e, hareman natural bat, ama hizkuntzarako hareman natural bat, lor dezaten, hor seaskaren sehaskaren puntua hori zen, Euskaldunak eta Euskara zakitenak, eh, Frantsesa frantzesa bermailan edo, e, azteko iztun osoak izatea, baina ere eraikitzea eh, harreman hageman berezi Euskararekin, etxekoa izan Euskara edo izan frantzesa, edo zoin. Bai, egia da, e, naiz eta sehaskak berrogoitza piko ortez, ere maten duela murgilketa sistema hori, e, bizi dugu ere, ikastoletan sartzen den haurko puruaren gehiengoa, gero eta gutiok, eh, etxeko Euskara Transmisioa duten. Beaz, gure praktikak, eh, nahiz berrogoi urteren esperientzia eta sedeak, eta nubait ber ardatzak ukan, e, behartu agira galdezkatzerat, gure praktika, gure zer egina, gure nola egin, eh, bat, hiztun osoak izan ditezen, eta bi, denek badugula, eh, erronka hori da, ikaslek, euskara erabil dezaten. Mm -hmm. eh? Mhm. Beraz, erabilpenaren aldetik. Hori, guretzat, ez da bakarik gelan, joka, gelan jokatzen da, baina ez bakarik. Eh? Beraz, murgilketa, sehaskan ere, gauz sistema bertsua da, eh? duela ama bost Baina ditugun erronkak, gaurko jende, jende artearen aldaketari lotuak dira, eta behaz, galdezkatu behar dugu gure, gure sistema, mm -hmm. nahiz murgilketan segitu eta bermoldean. Ha, ah, bilanean, ah, sartuko gira istantea, baina noraino gaur egon zertan giren eta e, eh, prezeski, eh, itzainari ere, galde egiten diogu, bon, eh, gela e, mogitze sistema hori abiatua baita, e, hor, eta eskola pribatuetan, E, beste proiekturik ere baduzu, e, erran duzu bat idekitzen dela e, berri bat aurten, eta ondo kortetan ere baduzu, proiekturik, Prozeski, siberokaldian Kaldian uste dut? Orduan, uh, aipatzen da, aipatzen da, ez da oino, bai, erzen zu siberun uh, alzaien uh, aipatu da, ez da bat egina, horre eskolarekin mintzatzen, burasuekin mintzatzen, Eh, zenta olako post, fin, olako eh, postu bat bai idekitzen da ez da nola naika ideki behar berda, berdira baldintzainit ongi, ongi ba ibiltzeko ez horiek denak aipatzen ari gira gusuki eh, hango ekiparekin eta eskolera konde publikoekin mm, Prezeski, zer dira baldintzak murgiltze sistemeko gela baten idekitzeko? Ebe prezeski, bon, hor ikusi behar da alde batetik biztan da postu solasak, uh, biztan dena familien uh, nahikeria izan behar da, hautua ere izan behar da, uste dut importanta dela, nahi dutenek egitea, eta ez baita ez bata denek, zenta hautua aiten duzulaik, beste desmartxa batean zira, burraso gisarreken dut, eta aurrak ere, eh, pentsatzen dut, Egan nahi du, beraz, morgiltze sisteman, eh, beraz, erakaskuntza guzia egiten dela eskoraz. Hori, eh, kolegiotan, eh, ere, bada, hola eh, korik pentsatua? Ez, ez, ez, ez, da, barkatu egia hori ez dut, egan. Gure, gure sisteman, mementoko, bakarrik, ama eskolako, bilen urtetan proposatua ah, dela hori. Mm txipien eta artekoen mailari proposatua dela hori. Mementuko, ordean berba, egun batez, uh, zertako ez, uh, eh, hangien mailara eh, pasatu eta, eta berba bukunago ere, zertako mhm. ez. Bon, duzu duela mos bat urte abiatua dela guri, prezeski baduzue geruari begira, pixka bat horren edatzeko urteetan eta lehen maila osoan egiteko edo olako progresio bat pentsatzen duzue? Eh? Ez, ez, ez, mementoan ez da pentsatzen uh, lehen maila osoan eta hori pasatzea, ez da mementoko sedea bat ere. bakarrik, uh, bon, urratxak dira horrek, urratxak dira eta urratx horiekin aintzinatzen dira. Kipiak iduri dute, baina nahal ere importantak dira. Eskoletan hola horren sortzea, zenta berda, hoxena gaiten nuena, baldintzak berdira, berda karitatezko erakaskuntza bat egin, eta ez e, ideki idekitzeko, kopuru baten ukaiteko. Zer, ez, da, ez da eski behaz behar da ere, pentsatu eskolan, gelatik kanpo zer baldin zetan e, eh, zeleku duen eskorak eta, eta hori dena. Ez, ez bakarrik gelakoa, hori dena landu behar da, alak ere landu behar dira, tresnak, e, laguntzailean formakuntzak, Eta mhm. hainitz, ahlo. Ordeon Daniel, eh, eskola eh, publikoetan, ere nolako progresio plana duzue pentsatua, zuek eh, ere ama eskoletan aiziste, eta bai. pentsatzen duzue ondo kortetan ere garatzia? Abai, ah, hori eh, nahi ginoke bultzatu eta antzinarazi. arazi. Mm, bon, gure, gure ustez sistema fenda oberena, beriziki eh, lehen urtetan, eh, diakinez... Eh, hainbeste aur eh, eskola publikoan, eh, sistema elebidunean, ez, dute eskola entzun eskola sartu baino lehen, e, burasu gehienak ez dira eskoldunak, gure sisteman, beraz, zinez importantea da, untsa espikatu jean importantea da, bederen lehen urtetan, klasean, eta klasean bedaren, eta bon, gero ingurumena, ikusi, e, mogize sistema eh, plantatzea ere eskola publikoan. Hora, mhm. da eh, idikidura, eh, bilana egina izanen da, bi esperimentazio izan ziren diadanik azkainen eta garazin, duela bost urte hasiak, uh, etzen zen uh, eh, eh, iru, iru lauden eta lauden bat frantsesez. Eh, ba, orain arte sistema da parekotasuna. Uh, bon, voilà, bilan on bat egin dugu eta hortakotz be, bide, uh, bide hortan nahi, dugu segitu. Mhm. Ez da dudarik. Eta bon, gero beste, beste uh, perspektibak dira bereziki gure lana indartu, azkartu uh, eh, irigunean, uh, eh, zenta bada kupurua emendatzeko, uh, ah, eta gera, geragiago irikitzeko, hor, bon, beste lekuetan ere, baina han beriziki. Ja. Juli, egonkortu behar dela, beraz, e, erakaskuntza mota hori, murgitze sistema, eta, bon, mieritzen eh, gela hori deki baita, eta ostion epatzek dituten beldurak burasuek dituzten, beldurak, ja, frantzesa, untsa ikasiko ote duten, eta gero sistema bat eskolan eskoraz osoki, behinan gero gizartean frantzesez, eta Bon, beldur horiet gainditzeko eta nola izizte, eh, nola mintzatzen zizte, zer egiten diozue burrasueri eta zer bizi duzue eskolan. ez dut uste beldurutela uh, eh, aurrek ez ikastea frantsesa. Beldurute ez ongi irakurtzea frantsesez, ez da hori badakite ongi mintzatzen dizila frantsesez. Entzuten mhm. dute eta hortan ez dute beldurek. Haien beldura da eh, ez, ez ongi ikastea gramatika edo hola baita irakurtzea eta dena, eta ez segitzea etxean. Burasoek ez segitzeko uh, etxean, uh, etxeko lanak eta hula. Eta uste dut, uh, eus, euskarazko erakasleak uh, baita ikastoran uh, publikoan uh, privatuetan, ez dut beldurrik, egiten dute indar hainitz espikatzeko uh, ematen dute hainitzetan iztegiak... Uh, Ah, beti libre dira espikatzeko bula soei, äh, baldi galderak, eta uste dut egiten dutela. Gero batzuk beti keskatzen dira eta hori ez daldatuko. Eta ba, no, egia, badila batzuk eta ulertzen aldut, eh, aurrak dira, zegeet erraten da frantxezi bizeral, ez mhm. da... Ez, burasuentzat e, biziki zaila da eta batzuk dute ere haien e, haien historioa eta eskolan e, arrazoak dute orduan e, haien beldurgarriak dira. Uste dut behar dela mintzatu hainitz burasuekin eta espikatzeko eta bali ba-, baderarik arrazo bat edo zerbait mintzatu astapenetik ez hartzeko neuri soberandia. Ez mhm. dakit, da, nire ustez hori egin behar da, guk hori egiten dugu, baina ez du nahi erran guk beti lortzen dugula, batzutan, batzutan ez dugu lortzen, eta burasuek uh, eh, usten dute, eta horra, baina burasuek ez bali madute sinesten, importante da, dela haien aurrentzat, edo haiek ez bali madira segur, aurrak sentitzen du, eta usten du, bera, ez ditu gehiago indarrik egiten. Mm -hmm. Oli, uh... Eh. Arazo, gehiena orta ikeldu da, azkenean bai. ez bali madara segurtamenik... Eh, esan gibelian. Uh, beste naz, uh, ikasleen aldetik, arazorik uh, ikusten duzu, eskoraz izaitia eta gero miarritzen uh, eh, osoki frantzesez hartzea eta... Eh, ez dago arazorik. Ez da arazorik. Egen buruan eta murgitze sistemaren uh, oinarian, funtsian, Jean-Michel, uh, sistemak berak, ez du arazurik uh, eh, sortzen eh, erakaskuntza moldean, nazmenik sortzen uh, buruan, ea uh, zer izkuntzetan hori, zer izkuntzetan beste gauza bat, nola, nola segurtatzen dira borrasuak, mailortan? Ez da niongo arazurik, haurak bi izkuntz ukanez geroz, e, berak biziki goiz eta argi du ze hizkuntzetan norekin eh, ibili behar duen, biziki goizik bere izten dituzte. Beraz, ez du, e, bigarren hizkuntza bat erakasteak, kolako nas menarik sortzen uh, eta ikaslengan. Mm -hmm. Nik olertzen dut, burasuen uh, beldura izaten aldela. Eh? eh Eskaren garapenari ere begiratzen bada, lehen amaikastolak lehenik sortu ziren, astolatik lehen mailarat pasai hori, ez da egun batetik bestera gaur bezala euneko euna izan. Burasuek ondoko hatxarako batzuk eh, beren beldurak eta izan dituzte. Eh? Uste dut esperientzia ere eman behar dela eta baloratu, eh, egiten eh? den bezala eta horren arabera ia frogatzen dela, eh? ez dela arazorik ber arrazoak, eh, ber galderak ditugu, burasuen gandik, ea etxen nola segitu, etxeko lanetan, ezingo ditut segitu, edo beste. Betiko erantzunak ditugu, da haurak duela hizkuntza ikasten, eta haurra gai izango dela. Eh? Edo itzulpena egiteko burasuer begira, edo lagunei galdeiteko, edo berak baduela gaitasun hori bi hizkuntzena, burasuek ez dutenean behintzat eta hori esker, uh, eh, ala, gauzak uh, lortzen dira, gana dut ikaslek, ez dute ez traba berizirik, ez uh, eh, buruna asketarik, bizkuntzak mhm. txokatzen bai ditaizke buru muñetan, bat ere, mm. alderantziz. Alderantziz, bai. bai. E, ordion, be, xalbat, zuri ere galdinen dauzut, ba, ama bosturte orai abiatuak uh, direla, beraz, uh, olako uh, esperientziak ere eskola pribatuetan, eta ordion, zer balorazio iten duzue ama bosturteren buruan? neurtzen aldena, mementoan, alde batetik bada uh, ikuskaritzari buruz eta experimentazio forman presentatua dela ofizialki, eh, eta halako gisa hartako dosirak eta behar izan dituzte bete eh, hori proposatzen zuten eskolek. Eta eskat bitxia da, zenta eskola zumeitetan hamar urte edo hamost urtez izan eta behar zen experimentazio gisa presentatu, no? eta ara hori alde batetik baina no, ez dugu auturik behaz hori egin dugu eta bestalde kalitatea ipatzen duzulaik uh, ebaluaketak ez dira oino, ongi ongi ere manak bakarrik efaiten aldena da <clears throat> erakasleak edo borrasuek lekuko gisa adibidez borrasuek uh, Hauko bat, uh, elebidunian usan badute eta neiak, uh, uh, segitu duelarik, edo, bon, Hala, orta zo hartzen gira fite, erakasleak ere, fite hartzen dira, bon, maila hobeagoa dela, eta beraz, kalitate gehiago hori buruz goatzila sistema horrekin. Mm -hmm. Daniel, zer nolako bilana egiten duzu, eh, bon, bosturte, eh, abiatu azinutela beraz lehen eh, esperientzia sailortan? Bai, e, <laughs> Baren, ba, txiste bat buru. Eskolegian, <laughs> esperimentuen eh, egitea diretsua dugu, hori, ikusten dugu, bon, beste, saile egitzetan. Eh, bai. Lotua, bon, hori. uh, <laughs> Zer zen galdera? <laughs> Ea, bostokteet burian, bilan bat egiten alden, sailoktan eta eskola, e, eskola murgitze sistema horrek ilan, ikusten e, duzie, beraz gauzaka, eh, o betuz joiten niela edo... Bai, eh, ba, ba... esperantza lortu duzu? Oro eh, bilan bat egin egin nuen uh, urtean uh, bizar nausian, oro korki zailena... Epatzen dugu eskaine eta graziko esprimatazioan, Eh? Eh, zen antolakuntza Anturakuntza bat atxemaitea erakasleen artean, zenta laguden bat, iru laguden, hori omen eh, izan zen zailena. Aldiz, eh, mogitze sistema eh, meritzen bezala, uh, da, bai. <laughs> bat eta, eta kitxo. Mhm. bon, hori... Eh, Eran nahi du, eh, biziki beharrezkoa zen, izan zen, uh, eh, motivazioa atseman, erakaslen artean, eta haien artean uh, ados izan. Hori buruz joaiteko. Uh, mm. Bestera, ez baziren adosen artean, uh, etzen uh, egiten ahal. Hori lehen baldintza, da uh, adostasuna lortu erakaslen artean. Ba, gaztatu den bezala biarritzen. Mhm. Eta gero, uh, eh, erakasilak ados bari madira eh, haiek proiektu hori kertzen badi madute, ba, erresagoa da, uh, burasuen gana joaitea, espikatzeko, zenta bon, berek espikatzen dute untsa dela, eta erres, beldur guziak uh, apalarazten dituzte, eta, eta ba, hori da. Ha, Juli, hona, biztan eh, dena, ez dugu bilanik aipatzen ala eta miarritzeko eskola hortaz, sobera berria da, hoitan abilatzen da, baina, eh, bon, haintzineko eh, urtetako, beste eskoletako esperientziak ondoan harturik eta, bon, uste duzu, lortu nahi dituzuen eta helburuak ereskiago, preseski eskuratzen aldirela, morgitze sistema horrek Espiro dugu? <laughs> Bai, bai, no, pentsatzen du baiatzen. Guk deitu genuen, pro, uh, proiektua montatzen genuerarik, deitu genuen eh, baita azkaine, baita mm, garazi, uh, garaziko eskorak, jakiteko uh, nola pasatzen zen, zetaz, uh, ah, guk ez genuen beldurrik horrentzat, bainan burasuek bai. Ordo nahi genuen jakin, uh, eta emaiteko burasuei... Uh, Ez dakit, nola pasatzen zen, eta jan bat ziren uh, eh, zaitasunak, uh, eh, CP mailan, irakurtzeko eta da. Ba, eiek errantzuten ez ez, deitu genuen ere, eh, eskola privatuak, jakiteko, mm -hmm. eta hortan ere, erraten aldut, denek hor ikusten da uh, eskolako proiektuak direla, zetaz denek deitu dugularik, ados ziren laguntzeko, egiteko gutunak, etortzeko bilkurarat, eta hori biziki plazara izan da ez e, ba, gero e, guk ez dakigu menik e, ados naize Daniel erranduenekin zetaz uste dut izan behar dela proiektu bat erakasleena. Burasuek biztanda behar dute segitu baina erakasleak ez bali madira ados denak Bistanda uh, diakinen dute, zeta ikusten da, bat ez delarik ados, eta ez dute hainongi konfientzia emanen. Mhm eta uste dut hori biziki importantea dela. Ah, Gu, uh, guk badakite eskolan lan egiten dugula elgarrekin biziki, eta hori zata, ikusten dute ez euh, dela uh, elgarrekin girela, eta importantea da. Mhm. Jean-Michel, prezeski, eh, bon, hor urte baino gehiagoko esperientziarekin bilana eiteko, eh, ostion ipatzen zuen, eh, xalbatek ere, baziela, ere, e, bon, ebaloaketak eta holako gauzak, bon, zertan dira, neurtzen alda, prezeski, eh, morgitze sistemak maiten duen? Nik uste, bai, alde hortatik gauzak neurtzen aldira eta neurtzen dira. Eh, egiten ditugu Euskara froga batzuk, gure helburuen araberakoak, eh, daikiak izan direnak, eh, bosgarren urtean, eh, zenbi bukaeran, eh, egiten dira ere mm, borbeta bukaeran, enfin, irugarren bukaeran, uh, eh, olako bat emaiteko Euskarari buruz mm, lehenian da ega, eh, orkez dezaten, baina lor dezaten ere, uh, eh, behaz, alde hortatik, baditugu olako adierazle batzuk, ikusteko zertan giren, eta haiteko bo, ba, sistemak funtzionatzen duen. Oestean errandutan bezala, aldiz, egia da, jende aldatzen dela, Euskararen presentzia kopuruaren aldetik, ezberdina dela, kostaldetik barnek eta denboran ez da hobetuko, zenta barnek ere... Eh, eh, adineko, eh, iztunek, leku <laughs> hautziko dute bestei, eta ez dira hainbeste eh, Euskaldun uh, eh, iztun. bon, hori da pixka bat eh, zaintzen duguna, taldandu behar duguna. Mhm. Gero, hezkuntza sistema, hori gure proiektuan baita ere, eh, ezkuntza, gure ezkuntza proiektuaren nola erran balorapena ere kokatzen dugu ez bakarik emaitzetan, ez bakarik hizkuntza emaitzetan, baizik eta ikasli ematen zaien, zaien hezkuntza eh? zen olako ezkuntza, gerorako helduak, euskaldunak, euskaldun hiztunak eta arduratsu eta beste izan dite zen. Hm. Beaz, hala, hori ere sartzen da, bai sedeetan, bai barorapenetan. Eta prezeski, eh, hor, uh, gauza importante bat ere, eh, horako sistemak uh, aintzina eramaiteko, randuzun bezala juli proiektua izaitia, erakasen artean, eta ere uh, formakuntza. Odeon, uh, formakuntzaren aldetik, uh, prezeski, zertan, zertan gira hor bada, uh, elkarlanik egiten dena, sare esberdinen artean, edo uh, gaur egun zer egiten da hor formakuntza. Bai, erakasen formakuntza, baina baita ere uh, laguntzailen formakuntzarako. Beaz, elkarlanik arlo hortan eh, guti, erango nuke, berba bizka gure sistema ezberdina baita, e, lehen mailako erango nuke guk hartzen ditugula, eta askan beti hartu izan dira erakasle gaiak hek eskatzen zuten diploma mailarekin, eh, joan arau eh, historioan, eta gero ematen diego guk barne formakuntza bat. Astapeneko formakuntza bat, behintzat, Bistan dela, hor, eh, azpimaratzen dugula gure proiektua, Euskalaren lekua gure proiektuan, eta egia da azken urte hauetan, uh, senditu dugula beharra, erakaslei ere ematea behar ba, Euskal kulturaren aldetik beste, eh, beste urratz bat. Kultura zentzu zabalean dioten, izan da in laborantza, arantza, industria, eh, mitologia, mhm. E, nahi, diego, nahi dugu gure erakaslek, aurrei ikaslei, erakas dezaten ere Euskal Herria. Eta horiek denek ni bezala, eh, gure ikasketak eginak ditugu eh, frantzes sistem batean mm, beste programa batzuekin. Eta behar zen ditugu gure formakuntzan hori indartu behar ginuela, segurtatu eh, Euskal kultura zentsu zabal-zabal hortan, eh, ukan dezaten ere oinarri bat, eh, behintzat. Gero formatzen ditugu, lehen mailerako, eh, profesor des ekol konkurtsorako, hein, eh, besten ber bidetik, nahi dut, eh, ber urratsak ditugu, ber betekizunak konkurtsoa lor dezaten. Mm -hmm. Hala. Daniel, formakuntzain tika. Bon, dakitana, bon, dira ben, profesor des écoles, hein, euh, sistema, fin, formakuntza, eskuntza nazionalak egiten du, e, eta erakasle elebidunek badute haien... Uh, euh, konkurtsuetan, euh, euh, badute parte bat euh, euh eskuaraz euh, erakasteko, e, Esaminak, jakiteko uh, mail on bat badutenez uh, erakasteko, ba, baina dakitana ez dute momentuko, hori uh, ari baikira epatzen uh, erakunde publikoarekin, uh, ez dute uh, modulo bat uh, erakasteko eskuaraz. Mm hori ez dute momentuko egiten, eh, dakitana. Ah, eh, dute, eh, badute beste hizkuntza bat bezala. Ah, ba, ikusteko badutenez... Uh, uh, gaitasun bat. gaitasuna. Mm bon, gure, gure ustez, gero begira behar ba, uh, behar lukete munduru batzu egin eskuaraz. Et, Txalbata, e, eh, erakaskuntza privatuan, formakuntzain aldetik eta zer, uh, pentsatzen duzie? Odean, maila horretan, eh, lan batean uh, erakaskuntza, erakaskuntza katolikoa eta um, eta EEP Eskola Erakunde Publikoarekin. Uh, bon, hor mementuan urte hastapena da. Uh, bon, nik egin behar da, ni aurten hasi anaizela ere, bez, uh, bilkura bat aurten, eta eh, ez dakit txusen, er, ez dutzu txusen gaitena nola, nola zertaratiak ziren lehen haue, eh? orteko hori gaiten dut. Eh, Baina, aurten gaiten aldutana da, ukandegula bilkura bat, hor postu bat sortu dute, eben erakaskuntzari bakarrik eh, e, lotuko den eh, teknikalari batekin, eta behaz, harekin ari gira, pixka bat ikusten, eh, e, zain arlotan lan egiten aldugun eta preseski hori aipatu dugu. Eh? Formakuntzak bai eh, laguntzailenak eta bai ere gure eskoletan eh, diren erakasle eh, batzu, baditu gula eh, erakasle honak eta mm, eskoraz erakasten aldutenak eta berba horiek ere bai, urratzi tipi horren iteko formakuntza tipi batzu behar dituztenak, eman adibidez, eh? Eh, adibidez etxen eh, etxen mintzatzen fena, berek untza mintzatzen utelaik eskora, baina beren ustez eh, berek etxeko eskora utela eta behar utela behar bat piskatu guai matematiketan eta baliatzen den hiztegi hori pixka bat gehiago ikasi, bon, orako formakuntza tipi bat zuen behar dutenak ere behar bat Formakuntza beraz, uh, obetzeko uh, urratxak egiten direla, azken hitz bat hor, bururatzeko, Jean-Michel? Baina fite-fite ez farmakuntzari begira, baizten aipatu behinuen, aipatu behitut kultura eh, sartzen ginuela. Bon, berez doa ezkuntz proiektarekin lantzen dugula, guk egin ditugun pedagogi hautuak, nola erakatsi euskaraz, eta bat. Hiznio bat, egia da, jaztik, berant, berba, baina hasi girela laguntzairen formakuntzarekin ere. Beren esku hartzea indartzeko, beriziki euskararen eralpipena, eta erakaste eh, esku hartzean. Mm -hmm. Ados, mil esker, mil esker beraz eh, Jean-Michel, eta son horiek emane, mil esker honat torri diren Daniel eta Juliri, baita ere telefonaz gurekin ginoen txal bat, baita ere Ostean Paskalindo. Minesker, sartze hon eta entzuleak, eh, be, eluden hilaita erte.